Druga osobina, to je ulaganje svakog postupka i riječi na vagi šerijata, odnosno Kur'ana i Sunneta. To je bio njihov običaj radi Allahu. Kaže uzvišeni Allah Đalešanuhu وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Onaj ko se bude pokoravao Allahu Đalešanuhu i poslaniku, taj će uspjeti velikim uspjehom. Šta to znači? Šta je znači? Pokoriti se Allahu Đelešanu znači pokoriti se Kur'anu, jel tako? A pokoriti se poslaniku znači ono što je došlo u sunnetu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Men amila amelan lejse alaihi amruna fahoret Ko bude radio nešto što nije vjerom propisano, kao vidi badeta, to će mu biti odbijeno. Odnosno, neće biti prihvaćeno i ukabuljeno. Bilježi imam tirmizi da je pred Abdullahom ibn Omerom jedan čovjek kihnuo i rekao Alhamdulillah, salatu wasalamu, ala rasulillah. Kaže on njemu, Abdullah ibn Omer, i ja kažem o salatu ala rasulillah. Znači, donosim salavat na Allahovu poslanika. Allah se je poslanik učio da kad kihnemo kažemo alhamdulillah. Znači samo to bez nekih dodatak. Naravno to je sad široka lepeza ti nekakve stvari gdje se može šta, gdje se ne može, to je sad stvar fika. Čemu dati prednosti i poznavanje prioriteta. Ova osobina je drugi uslov prihvatanja dijela. Ta osobina je drugi uslov prihvatanja dijela. Treća osobina. Bili su samokritični. Šta to znači? nisu krivca tražili u drugom. Uvijek su za krivca, za negativno što se dogodilo, tražili u sebi. Vama je poznata izreka onog tabina da je sreo određeni broj ashaba. Zaboravio sam tačno koliko ih je spomenuo, 30 ili 60. I kaže, niko od njih nije tvrdio da ima iman kao što je iman mele, kaže pravi, ne znam nije što. Svi su se bojali da nisu monafici. Kada je Omer radijallahu anhu čuo da Huzaife ima spisak munafika u Medini, odnosno da mu je poslanik sa selam rekao taj i taj je munafik, taj i taj objavom mu došlo. Omer je prvi odšao do Huzaife i pitao ga, reci mi, tako ti Allah, jesam li ja na spisku? Nije to bilo od Omera Kortoazija, on je to zaista osjećao tako. Bojio se te osobine. To je vid samokritike veliki. Prema tome, Huzefe mu je tad rekao nisi i tad je rekao da neće više nikom reći je li ili nije. Evo Bekar radi Allahovenu, kao najbolji čovjek od ovog umeta i najbolji čovjek inače od Adem a.s. do kijametskog dana posle vjerovisnika, to će značiti da je najbolji evlija, da je, kada je postavljen za halifu, stao na mimber i rekao, slušajte ljudi, izabrali ste me danas da vam ja budem halifa a nisam najbolji među vama. Znači ima i bolji, ima i preči koji bi trebalo da uzmu to mjesto, ali eto vi ste izabrali mene. Pa dok idem pravim putem i radim po Kur'anu i sunnetu, slijedite me. Kad vidite me da skrenem s tog puta, ispravite me. Znači nije bilo priče. Ebu Hanife je bio Ebu Hanife, veliki alim, fik, pogotovo kada je u pitanju fik, u početku svoga traženja znanja, čak se je bavio donekle i racionalnim pitanjima, znači bio je čovjek zaista veliki učenjak i veliki mislilac. On kaže u jednom na svojoj izreci, moje mišljenje je ispravno, a može biti neispravno. A mišljenje drugog je neispravno po mom objeđenju, ali može biti ispravno. U suštini stvari, recimo tim, gdje se ulema razilazi tim nekim stvarima i slično. Nije bilo nikoga ko nije bio samo kritičan prema sebi i niko od njih nije upjero prstom u sebi i govorio ja sam, ja sam. Zato je jako bitno ovdje da u životu čovjek inače, to je pouka za vas, uvijek gleda gdje je njegov propust, a ne gdje je propust drugog. Kada bismo gledali, tako na stvari ne bi ni bilo puno propusta. Samo onoliko koliko u ljudskoj prirodi. Međutim, ja gledam šta se ti skrivio i krivim tebe. Ovaj gleda šta sam ja skrivio, krivim mene. I onda to uvijek zavratove. Je li tako ili nije? Samo svađa i nikakve koristi od toga. Ali kad bi čovjek bio samokritičan i kad bi zaista sagledavao svoje greške i svoje grije, onda bi zaista ovaj vidio gdje on griješi i radio to što on griješi i slično. Zato je jako bitno da čovjek vodi računa o tome. Sljedeća osobina koju su oni posjedovali, smatrali su da su iskušenje nepravde vladare posljedica njihovih grija. Poznata je izreka od davnina kakvi budete, takvi će vam biti i vladari. Kada se je zatresla Medina jednom prilikom bio je potres, Omer radijallahu anhu je istupio, stao na mimber i rekao Wallahi, slušajte me stanovnici Medine, ako se još jednom zatrese, ja odlazim iz Medine, neću više stanovat s vama. To je zato što ste nešto uradili, uveli ste nešto drugačije nakon poslanika sa srednjem, radite neke grijehe i upozoravam vas. Tako su oni to odoživljavali. Kriza ekonomska koja je zadesila danas svijet. Došao neko džabe, čujem, provlači se priča da je to jevrejka uradili ono. Ne mogu bolan jevrej upravljati svijetom. Ni jevrej, ni bilo ko drugi. Allah uzvišeni upravlja svim. I grijesi se ne mogu raditi u nedogled. Posljedice grijeha moraju izaći na vidjelo. Ta kriza zadesla jevrije koji su ostali. Kamata nepravde, izrabljivanje radne snage, nedavanje prava radnicima, to su stvari koje neminovno dovode do tih takvih problema i kriza i slično. I ne treba se čudi da bude još gore. Ibn Kesir navodi u svojoj knjizi Erbidaver Nihaje događaje da su u nekim periodima krize dolaze do takvih razina da su ljudi jeli jedni druge. U Egiptu, u tim pustinskim dijelovima, po deset godina kiše ne padne. Nema ništa, stoka izumre. Plodovi ne niču. Krize budu, karavane ne dolaze. Pa ljudi jedni drugi jedu. To je zabilježeno u historiji. Da se događalo. Ali sve to posljedice čega? Rada ljudskih ruku. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس Nered se je pojavio i na kopnu i na vodama zato što ljudi tako rade. Ljudi kao mada ledi amilo, da bi, oni, da bi im dao da okuse samo dio onoga što su radili. A mnogo toga Allah i oprosti, a mnogo toga ostavi za kijamitski dan. Kažu komentatori ovog ajta, ne misli se na pojavu fesada, ovo što mi vidimo grijesi oko nas, ne nego se tu misli na pojavu fesada, to jest poremećaja u prirodi, u ekonomiji, u zdravstvenom stanju ljudi, u takvim poremećajima se to radi. Pa i o zemljotresima, i o poplavama, i o katastrofama. Pa vidite da zadnjih godina, kad ljudima treba kiša, sunce sprži se. Treba im sunca, kiša potopi sve i sve struše. Nema usjeva, nema plodova. A kao dokaz za to, služe hadisi koji su zabilježeni u zbirkama Buharije i muslima, da će u vrijeme Isa a.s. Allah dati toliki beričet, jer neće više biti nevjernika na zemlji, da će ispod jednog šipka, to šipak sam si na onaj crveni nar što ima ne bobice i tako da, kad ga po polovi moći stati grupa ljudi, znači bit će toliki beričet, da će takvi plodovi biti, takve vočke biti, što znači da je problem beričeta upravo tu. I skoro su na nalazištima, ovi stariji koji nalaze na, na tim starim mjestima, zrna pšenice je pronađena ovolika, kao prst. Kolika su sad zrna pšenice? Još malo pa neće se moći ni mljeta, nema potrebe. To je sve nedostatak beričeta za, zapog, zapog toga što ljudi rade. I to su sahabi znali. I kad god bi ih zadesilo tako nešto, oni su odmah korigovali sebe i vidjeli zašto ko se. Poznate je kazivanje od Musa a.s. da je u njegovo vrijeme bila velika suša. I onda Musa a.s. kaže ljudima idemo na poljanu ovaj, klanjati namaz i kišu. I kada su došli, učili su dovu za kišu, među njima je bio čovjek koji je ovaj, godinama radio grijehe tajne. I Musa a.s. je dobio odgovor od Allaha Đelešanu, pošto on razgovarao sa Allahom Đelešanu direktno, da je među njima čovjek koji 40 godina radi grije i da zbog toga nemaju kiše. Kad je to Musa a.s. proglasio, čovjek se je našao koje, poklopio se i rekao ja rabio prosti mi, sakri moju sramotu, neće nikad više. Samo što je izrekao te riječi, kiša je počela padati. Pa je Musa a.s. molio Allaha Đelešanu, ja rabbi, toliko si nam uskratio kišu zbog tog čovjeka, sad si nam dao tu kišu zbog te obje tog čovjeka, pa pokaži mi ga da vidim ko je. Kaže Musa, Allah mu se obraća, ja sam 40 godina krio ga dok mi je griješ činio. Zar sad da ga otkrijem kad mi se pokajem? Znači, nema ovaj, otkrivanje jer uzvišen je voli pokajnike i skriva grijehe i sramotne dijelove čovjeka.